для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваша ўвазе апошнія старонкі рамана Людміла Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіновскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Бранцішу раптам стала горача ад непрыемнай здагадкі. Калі князь рапнін збіраў звесткі пра лёдніка, вядома ж, раскапаў і пра ягоныя візіты да пані Галінскай малога Александра. Сярод прыслугі дакладна непрыстойныя чуткі хадзілі пра пані і ведзьмака лекара. А давесці гэтай чуткі да пана Галінскага раз, ужо усе бліжні дасюль пабаяліся, дапамаглі звонку, каб доктара прыціснуць. Ні грашыма, ні страхам смерці яго не нагнуць, а пачуццё віны і адказнасць за лёс сына найлепшы ланцуг. А далей пранцішу стала яшчэ больш непамысна. Бо прыйшла ў галаву яшчэ адна вельмі простая думка. А што было б, калі б раз'юшаны пана Галінскі не загінуў у выпадковай бойцы? А што калі не да брата ён ішоў не да ўладаў паведаміць пра смерць жонкі апёрся разбірацца з доктарам, які наставіў яму рогі вышынёй з астранамічную вежу. А доктар патрэбен дзеля інтрыгі жывым і здаровым. А ўчыніць заварушку сярод п'янай шляхты, ды ўцягнуць туды ашалелага ад злосці, ды віна падслепаватага пана, саламіну цяжэй пераламіць. У выніку лёс доктара ягонага сына – у руках пана Ервасія, які, праўда, не дужа падобны сам да вопытнага інтрыгана, але ж ім ёсць каму пакіраваць, ён альбанчык. Гэта значыць да канца даны пане каханку, які ва ўсім цяпер слухаецца хітравусага пана Богуша. Дарэмна спрабуючы замяніць ім расстралянага Валатковіча. А князь Рапнін з усімі ў добрых адносінах. Усім можа таемна дапамагаць. І валіце вы, дараженькія ліцвіны, шукаць у краёх далёкіх цудадзейную зброю, якая паспрыяе вам перабіць адно аднаго ды наладзіць парадак ва ўласнай краіне. А мы пакуль і так яго навядзём на свой густ. Вецер сыпануў твар вырвіча мокрыя халодныя кроплі, стрэсеныя з кустоўя, на якім міхцелі толькі асобныя вузкія лісцікі, як жоўтыя рыбкі – Пагана быць маленькай рыбкай, над якой кружляюць галодныя шчупакі. Але заўсёды ёсць шанец, што тыя драпежнікі між сабой перагрызуцца раней, чым з'ядуць рыбку. Пранціж падставіў ветру твар, заплюшшыўшы вочы, пахла далёкімі вандроўкамі. Гэта найлепшы сродак змагчы тугу і забыцца на ўсе праблемы. У доме з зялёнымі аканіцамі пранціша сустрэла ўстрывожаная саламея. Яе вялікія сінія вочы былі пачырванела мяць слёз. Бутрым замкнуўся ў кабінеце, не адзываецца – А недавно ліст прынеслі. Вырвіш схапіў канверт і падышоў да свечкі, каб лепей разгледзець. На пячатцы красаваўся герб а галінскіх знаёмы пранцішу яшчэ па падзеях трохгадовай даўнасці. Менавіта такі герб, толькі захляпаны гразёю, красаваўся на дзверцы карэта, якая прыпынілася каля збеглага шкаляра вырвіча, на дарозе з Мінска да Валожына. І пан з карэты прапанаваў шкаляру купіць у яго за шэлях каштоўную рэч, а гэтай рэч аказаўся змрочны алхімік, якога цяпер належала ней кратаваць з дасканала ўчыненай пасткі. Хм. Цікава. Ці дадумаўся мазгавіты прафесар да тых высноў, да якіх прыйшоў студыёзус? Ці так паглыбіўся ў гора і пачуццё віны, што не здольны да лагічных выкладак. Ранціш прыклаўся вокам да адтуліны ў дзвярах прафесарскага кабінета. Доктар сядзеў за сталом, утаропіўшыся ў кавалачак паперы. Вырвіч здагадаўся, што гэта... Запаветны аркушык з накрэсленым на ім дзіцячай рукою імем Александр. Пранціж для прыліку пастукаўся ў дзверы прафесарскага кабінета і гучна распавёў пра ліст, падкрэсліўшы, што прачытаць трэба неадкладна. У адказ маўчання. Ну дык я сам прачытаю, добра? Маўчання. Будзем лічыць, што гэта згода. Змест ліста быў просты лаканічны. Доктару, баўтрамею лёдніку, у наступны панядзелак належала выправіцца ў шлях. Пан Ервазія Халінскі заедзе за ім у ранку. Пані Саламія Лёднік мусіла застацца ў вільні і нікуды не адлучацца. Пранціш разумеў, што ім патрэбна была лаканічна закладніца, каб доктар абавязкова вярнуўся. Карацей заставалася зноў прысніць пальму, бо нічога іншага не прыдумаеш, акрым, як аддавацца на волю лёсу. Музыка на проклятым млыне. Где дороги, там ямины. Индусы, до речи, потлумачили б, что яма – имя Бога подземного царства, уладальника четырехголовых собак, якие блукают необачными сярут людей, выглядаючи ихние грахи. У адной руцэ ямы дубінка, якой ясна, як трэба карыстацца ў адносінах з грэшнікамі. А ў другой пятля, з дапамогай каторай Бог індускім сваім спосабам вымае душу з цела. Тутэйшыя ямы таксама маглі вынуць душу з цела лёгка. Аднойчы ў юнацтве пан Міхал Багінскі, толькі вярнуўшыся на разіму з Францыі, кольнуўся разам з карэтай у такую калюжыну на ліцвінскай дарозе, што ледзь выцягнулі. І пасля гэтага ўзяўся парадкаваць гасцінцы ў сваіх уладаннях. Так што злашчасная яміна нават вельмі паспрыяла паспалітаму люду. А вось бачыць яміну на дарозе ў сне, гэта значыць, на яве будзеш мець кепскае таварыства. Хаця куды ўжо можа быць горшае таварыства, чым пан Ервасій Агалінскі, які седзячы ў дарожнай карэце дармезе без гербоў гэтак пагардліва ненавісна пазіраў на баўтрамея лёдніка, што калі б погляды мелі моц звычайнай зброі, доктара проткнула б наскрозь, як чорнага жука шпількай. Карета то одним колом, то другим провальвалася у яміны, брудныя фонтаны выплюхваліся з-пад капытаў коней пасажыраў, нягледзячы на навамодныя металёвыя рысоры, матляла туды-сюды, як муку, якую прасейвалі праз рэшата. Але лёднік сядзеў, уткнуўшыся ў пульхную кніжку «Інкварта» на нямецкай мове, відаць, нейкую навуковую нудоту, і выказваў эмоцыі не болей, чым восеньская лужына. Ну, праехалася праз яе кола, а яна засталася ізноў, люструе шэрае восеньскае неба. На вырве чапана Галінскі зусім не паглядаў, можа проста таму, што Меркуючы па пухлым твары паны па чырванелых вачах, сёння ў ягонай галаве таксама скакалі альраўны. І круціцца па баках было балюча. Вядома, выпраўляючыся ў далёкае небяспечнае падарожжа, шляхціц павінен як след развітацца з сябрынай і на раніцу пасля развітання лепей яго не чапаць. Выправіліся ў дарогу зусім у кепскі час. Ні сухім летам і ні зімой, калі рэчкі ператвараюцца ў зручныя дарогі, а ў восень, калі наперадзе самая слата. Вядома, у карэце Утульна, тым болей карэта дармесу, якой могуць раскладацца сядзенні дзеля спання. Але калі да Полацка яшчэ так-сяк даедуць па гасцінцы, то далей праз балаты, пушчы і калюжыны на такой калымажыне не прадзярэся. Кіраваліся ў Полацак невыпадкова, хоць гэта значыла некалькі лішніх дзён дарогі. Лічбачкі на малюнку пандоры былі каардынатамі таемнай пячоры, запісанымі на яногскай мове, якой доктара Ддзі навучыў не тутэйшы урыель. Вось толькі слоўніка анёльскай мовы пад рукой не было, Той асобнік, што меўся ў лёдніка, доктар пад гарачую руку спалі, у тым самым камене, дзе згаралі пранцішавы вершыкі, каб не засталося спакусы ўвязвацца ў містычныя пошукі. А бліжэйшы цэлы асобнік дужа рэдкага выдання можна было знайсці хіба ў дзядзькі Лейбы, аптэкара з Полацка, які сябраваў з бацькам панны Рэніч, вядомым кніжнікам, Ед яго дастаў на захаванне шмат рэдкасцяў. Таму і рушыла карэта да святой Сафіі на беразе дзвіны. Дарога, як ёй заўсёды ўласціва, вымятала з галавы лішнія перажыванні, як сухое лісце са сцежкі. Невядомасць і небяспека. Дзвесці год таму на каралеўскай пошце ад Вільні да Кракава можна было пры ўсім спрыянні, як сведчыў француз, да віженэр – даехаць за 5 дзён. Звычайныя падарожныя трацілі найменш два тыдні. Папскі нунцы Луіджі Ліпамана з Варшавы да Вільні дабіраўся 12 дзён, ды пісаў у Рым жаласна. «Бог ведае, якія невыгоды зазналі і я, і мае спадарожнікі, едучы ў самыя суворыя маразы праз лёд, вецер, узняцце водаў» мы кепска харчаваліся з цяжкасцю, э, спаталялі смагу, спалі ўвесь час на зямлі, маючы пад сабою толькі шматок сена, да і той знайсці было нялёгка. Ад таго часу коні не сталі бегаць хутчэй, а дарогі не палепшылі. А калі давядзецца адбівацца ад рабаўнікоў, аб'язджаць паваленыя дрэвы ды ваенныя дзенні, Руская вайна ніяк не скончыцца, хоць уся Европа ад яе стамілася. Можна было наторкнуцца на якісь вайсковы атрад, які шукаў дэзерціраў, навабранцаў альбо проста марадзёрстваў. А ў неразбярыся, якая панавала, усе ўспрымаліся найперш ворагамі. Магчыма, калі Вырвіч вернецца на радзіму, яго будуць цалкам прыстойныя шляхецкія вусы – Рэдкія сустрэчныя хапаліся за шапкі і схіляліся ў пакорлівых паклонах, пакуль карэта з панамі не міне. Цікава, лётнік нейк распавядаў з горычу, што ў той ангельшчыне сустрэчныя прасталюцы могуць нават пагарліва свіснуць услед карэце, а ў швейцарыі ветліва памахаць рукой. Пранціж, шарачковы шляхцюк, які вырас сярод мужыкоў, не мог такой дзёрзкасці з іх боху нават уявіць далёка мясцоваму люду, выхаванаму кіямі ды бізунамі, да пастараліў жанжака Русо ды іншых фізіакратаў. Няхай пані Саламея з мужам і ўзяліся падораных ім сяля надукоўваць, пераводзіць на аброчную сістэму – Ды на месца аканома прытулілі дабрэннага беглага француза, захопленага прагрэсіўнымі ідэямі. А тыя пейзане таўсманнага француза жабай празвалі, панскі попла ўвесь патравілі, а новазбудаваная школка дык і ўвогуле згарэла як сама па сабе. Вырвіч пагардліва фыркаў. Паны самазваныя, хіба мяшчук – зразумее, як рады даць вясковай гаспадарцы. Але калі лёднік прапановаў едь, знаёмся, ды навядзі парадак гэтак, жа пагарліва адмоўчваўся. Хопіць, накорпаўся ў зямлі ў дзяцінстве. Пранціш, якому абрыдзіла маўчанне, паціху разглядаў пана Ервасія. З якім чалавекам давядзецца падзяляць у бліжэйшыя месяцы хлеб, соль і смяротную небяспеку? Пакуль зразумела было адно: Пан у кіпніку паны, смелы ваяк, аб чым сведчаць шнары на шчаце ў партым ілбе. Добры піток, пра што паведамляюць пачырванелыя носы вочы. Ну а раз, па яго прызнанні, заступаўся перад братам за доктара Халопадык, не зусім ачарствелая ягоная душа. З кішэні пана тырчэў нейкі дзіўны штыр з нанесенай шкалой і некалькімі дроцікамі. Які час ад часу пан даставаў і, прыжмурыўшы адно вока, цэліўся ім у неба. Потым нешта падкручваў, нешта вылічваў старанна варушачы вуснамі і рабіўся ў гэтыя моманты падобным да цікаўнага хлапчука. Злавіўшы позірк студыёзуса, важна патлумачыў: Астралябія купіў у галандскага капітана. Сама паказвае шлях па зорах. Нават да Амерыкі па ёй можна шлях пракласці. Астралябію пранціж бачыў абсерваторыі Віленскай акадэміі, аднак там такія прылады былі ў выглядзе дыска альбо сферы. Доктар адарваў вочы ад кнігі і павучальна патлумачыў з лёгкай насмешкай. <laughs> Прылада вас пана даўно састарэла. Гэта лінейная астралябія араба ад тусі. Маракі даўно карыстаюцца больш сучаснымі, а апошнія гады ўвогуле з'явіліся сікстаны. Але карыстанню, Кожны з такіх прыладаў трэба доўга вучыцца ваша мосць. Пад канец доктар збіўся на брыдкі ментарскі тон, ад якога ў свой час пранціш ажно шалеў. Цяпер настала чарга пана Галінскага, які нават не пачырванева стаўся юлёвым як бурак. Вырвіч хутенька усунув рэпліку. Э, «Ваша мость, казалі пра Амерыку, э, вы былі ў Новай Індыі, альбо збіраецеся?» І вось тут усё выйшла, як масла на патэльню. Пана Агалінскага прарвала. Выявілася, што ён з дзяцінства марыў пра экзатычныя вандроўкі, а потым нагледзеўся ў нясвіскім палацы, куды патрапіў якасці пажаяшчы хлопчыкам усялякіх заморскіх дзівосаў. Залатыя застрашлівыя маскі са сляпымі вачыма, галаўныя ўборы спёраў, маленечкія птушкі павірам з матыля – і мара даплысці да зямлі, дзе жывуць чырвонаскурыя дзікуны, якія ў непралазных нетрах збудавалі гарады з золата і горнага крышталю, дзе расце на дрэвах кава і чакаляда, сталася неадвязнай. Напэўна, таму пан Гірвасі рынуўся хвотна ў гэтае падарожжа, няхай трохі і не ў Амерыку, Бо на караблях ён плаваў толькі па каналах пракапаных ляня свіжа дзеля рэканструкцыі водных баталій. Пан Гервазій старанна збіраўся звесткі пра далёкую краіну, скупліваў прадметы адтуль вывезеныя, і шалберы добра пажывіліся за кошт бравага альбанчыка, прадаўшы яму за шалёныя грошы і посах індыянскага цара выразаны з тутэйшай ліпы і расквечаны як пісанка – і ржавую сякеру, якой нібыта жрацы мая, забівалі няшчасных цнатлівак, перш чым кінуць іх у бяздонную студню да крыважэрнага боства з невымоўным імем кіцалькаатль. Праўда, пан Гірвасій быў ахвочы да казак не толькі з новай Індыі, Ён запісваў у асаблівы нататнічак з зялёнай скураной вокладкай розныя дзівосныя выпадкі і чуткі. Сёння бачыў жабу з чырвонымі шчокамі, якая магла надзімаць іх так, што рабіліся падобнымі на два чырвоныя пухіры. Жаба тая, як мне распавялі, вылупілася з яйка, знесенага чорным пеўнем. І неадменна быў гэта цмок. Калі б хтось тое яйка панасіў пад пахай. Франціш чакаў, што доктар пачне высмейваць забабоннага невука. Але ў вачах Баўтрамея нават мільганула павага. Прафесар шанаваў людзей, якія цікавяцца нечым па звычайным колам быццёвай мітулігіі і здольныя надзівацтвы. А студыёзус вырашыў, што адгэтуль будзе зваць пана Гервасія пра сябе амерыканцам – Да таго ж успомнілася, як з такім жа нататнічкам хадзіў сябрук пранціша па менскім езуіцкім калегіюме па мянушцы Вараня і таксама запісваў сялякія цуды. Патроху цямнела, і амерыканец абвясціў, што начаваць яны будуць да вадзяным млыне, дзе маюцца гасцявыя пакоі і дзе неаднойчы знаходзіў прытулак, калі трэба было пазбягаць лішніх вушэй і вачэй. Гэта... Куды лепей, чым карчма, тым болей млын знаходзіўся на зямлі, якая належала нябожчыку пану Агалінскаму. А паколькі пан Гервасій стаўся апекуном непаўналетніх пляменнікаў, то ён зараз там і гаспадар. Маёнтак памерлага брата глінішчы таксама недалёка. Але трэба круг зрабіць, праз лес перціся, Ды не хочацца лішні раз пра сямейную бяду ўспамінаць. А ў суседняй вёсцы карытнікі, што таксама належала галінскім пан, Ервасій увогуле гадоў 20 не быў. Не сказаць, каб студыёзасу моцна падабалася месца на члегу. Э, ясная справа. Млынар з нячыстай сілай водзіцца, бо калі з вадзяніком у яго не атрымаецца сяброўства, хоць руйнуй той млын. У родным падняводдзі Франціш сам бегаў разам з малымі сябрукамі глядзець, як падчас замаразкаў урачыста апускаюць пад вадзяное кола кавалак сала, каб вадзянік не злізваў з таго кола з маску. А часам юны вырвіч наважваўся крадма лавіць ля млына рыбу, адміраючы ад ганебнага для шляхціца жаху, бо там можна падчапіць на кручок вадзяніка альбо русалку. Яшчэ расказвала пранцішу нянька Агата, што млынары спецыяльна трымаюць у доме жывёл чорнае масці. Калі што, у ахвяру прынесці – А магчыма, не толькі певень альбо кот рабіліся падарункамі для вадзяніка, але й прыпознены падарожнік. Заманіць яго млынар, ды спіхне ў раку. А што ж? Млын усё роўна патрэбны людству, няхай стаіць на дзявятым зерне. Дзявятая частка памолу застаецца нячыстай сіля. Адзінае, калі млынар здабудзе траву пад назвай Адамава галава, якая дасць яму ўладу над нячысцікам. Альбо нехта помслівы кіне пад вадзяное кола авечую костку, напоўненую ртуццю, альбо свіны лыч. І канец млыну. калі карета спынілася, у цішы і прыцемку глухі рокат кола падаўся гукам ад вёслаў галеры, на якой плывуць бязлітасныя жаўтаскурыя воі. Вырвіч саскочыў на мокрую сівелую траву, з задавальненнем пацягваючыся, Вакенца млына асвяцілася жоўтым трывожным святлом, але ніхто не спяшаўся да прыезджых заваротаў з ладных бярвенняў. Кугі калі рэдкія птушкі, якія яшчэ не адляцелі ў выры, Шалясцеў ветер у парадзелых шатах таполяў, што падбягалі да млына, быццам займалі чаргу на памолку. Хвелька, у якога адданасць пану доктару пераважыла лянота, ён напрасіўся слугаваць у падарожжы, злез з козлаў, дзе сядзеў побач з падобным да вусатага жука з мрочным фурманам агалінскага карпам і ціха пастагныва ўспадзіючыся, што гаспадар ацэніць ягоныя пакуты і узнагародзіць за іх хоць з банком піва. Фурман – рашуча пастукаў у браму. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.